Alloh subhanahu va taolo o'zini bandalarini qaytargan narsasining eng kattasi shirkdir. Tavhid islomning asosidir. har bir narsaning sahih bo'lishligi, islom buyurgan amallarning sahih bo'lishligi avvalo shu tavhid bo'lishligiga bog'liqdir. Agar tavhid topilmasa, har qanday amal bekordir. Xususan tavhidning ziddi shirk topilib qolgan bo'lsa, amallari habata bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Va shirkning jazosi abadiy do'zaxga o'tin bo'lishlikdir agar alloh subhanahu va taoloning huzuriga inson tavhid bilan borib qolsa har qancha gunohlari bo'lsa ham olloh xohlasa kechiradi bo'lmasam shu gunohiga yarasha azob beradi bu alloh subhanahu va taoloning mashiatiga bog'liq bo'lgan masaladir ammo shirk bilan borib qolsa uning u odamning amallari ko'rinishlikda har qanday yig'lagan ko'p amallari bo'lsa ham nafl ibodat deb atalgan narsalar bo'lsa ham o'zi ibodat deyilmaydi tavhid asosiga qurilmagan narsani ibodat deb bo'lmaydi birodarlar ko'rinishda shu ibodat deb atalgan narsasi har qancha katta bo'lsa ham shirk bilan bo'lsa alloh subhanahu va taolo uni kechirmaydi Bunda ham shak shubha yo'qdir. Shuning uchun biz shirkning ba'zilariga bir to'xtalib o'tmoqchimiz. Shirk Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida ash-shirkul akbar va shirkul asghar iboralar bilan keltirilgan. Katta shirk va kichkina shirk. Ummat ustida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblarga qarab aytdilarki men sizlarni ustinglardagi eng qo'rqadigan narsam shirki asg'ar dedilar ya'ni shirki akbar demadilar chunki shirki akbarni ashoblarni ustida qo'rqmadilar ashoblarning qalblaridagi tavhid muqarrar mustahkam bo'lgan edi shuning uchun kichkina shirkdan qo'rqaman eng qo'rqinchli narsa shu dedilar kimlarga vahiy davrida yashagan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan suhbatdosh bo'lgan mollarini islom yo'lida bag'ishlagan jonlarini islomga bergan kishilarni ustidagi eng qo'rqinchli narsam dedilar shirki asg'ar dedilar demak boshqalar ustida nihoyatda bir bu narsa qo'rqinchli bo'lmoqligi kerak imom buxoriy va imom muslimni rivoyatlarida abdulloh ibn masuddan rivoyat qilingan hadis sharifda abdulloh ibn masud roziyallohu anhu aytadilarki سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك gunohlarning qaysinisi katta kattaroq deb so'raganimda aytdilarki ollohga sharik qilmoqliging Vaholanki Alloh seni yaratgan bo'l Demak, ma'bud sig'iniladigan zot yaratuvchi bo'lmoqligi kerak. Yaratuvchi bo'lgan zotgina sig'inilishlikka loyiq bo'ladi. Yaratmagan narsa ma'bud bo'lishlikka yaramaydi. Ya'ni koinot yerda nimalar borligini qaranglar deyapti Alloh taolo. ular hargiz bir narsani yaratolmaydi hatto shu go'ng tutib yurgan najas yeydigan qora pashani ham yaratolmaydi demak ma'bud bo'ladigan zot yaratuvchi bo'lmoqligi kerak buni mutlaqo ollohni inkor qilgan toifalar ham biror narsani ya'ni yaratish degan narsa yo'qdan bor bo'lish degani alloh subhanahu va taolo olamni yo'qlikdan borlikka olib chiqdi bor bo'lgan narsani birortasini yo'q bo'lmaydi deb dinni inkor qilgan toifalar ham aytadi nima uchun bor bo'lgan mavjudotni yo'q qila olmaydi? uni yo'qdan bor qilgan emas bu odamlar buni bordan yo'q qiladi islom e'tiqodi uni yo'qdan bor qilgan zotgina buni yo'qotib tashlaydi yer kurrasidagi hamma jihozni jamlansa hamma olimlar jamlansa bir tomchi suvni yo'qotisholmaydi o't qo'yib yuborishadi yuqoriga chiqib ketadi hech qanday bir tomchi suvni eng muloyim bo'lgan narsani hali qattiq narsa emas shuni yo'qotolmaydi nima uchun uni yo'qdan bor qilgan emas alloh subhanahu va taolo hamma olamni yaratdi Alloh o'zining yaratuvchi sifati bilan hujjat qildi mushriklarga. Ularning sig'inayotgan narsalarni hech narsa yaratma, yarata olmasligini bayon qildi va yaratuvchigina yagona ma'bud bo'lishligiga loyiq ekanligini bayon qildi. Shuning uchun shirki akbar eng katta gunohdir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shahodatlari bilan. Shirki akbarning turlarini ba'zilariga to'xtalib o'tamiz. Birinchi shirku duo duoda Allohga shirk keltirish duodagi shirk nima Allohdan boshqaga duo qilish rizq talab qilishlik uchun yoki bir kasallikdan shifolanishlik uchun Allohdan boshqaga duo qilib sig'inishlikdir Qur'oni Karimda "Va la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka va la yadurruka" فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين إن الشرك لظلم عظيم Allohdan boshqa sizga manfaat bermaydigan, zarar yetkazmaydigan narsaga duo qilmang deyapti Alloh taolo. Agar qilsangiz kimga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh xitob qilyapti. Fa in fa'alta agar qilsangiz siz deyapti. Allohning rasuliga aytayapti. Muhammad alayhisalomga aytayapti. siz ta'kid bilan agar shu o'zingizga manfaat yetmaydigan yetkazolmaydigan zarar yetkazolmaydigan narsaga duo qilsangiz sizning zolimlardan ya'ni mushriklardan bo'lishligingizda shak shubha yo'q deyapti alloh taolo bundan qattiq gap bo'lishi mumkin birodarlar Zolim kalimasi mushrik, zulm kalimasi ko'proq Qur'on istilohida shirkka iste'mol qilinadi. Inna shirka la zulmun azim. Shirk katta zulmdir. Imom Buxoriy rivoyatlarida man mata va huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalannar. Kim Allohdan boshqaga duo qilgan holatda o'lib ketsa, ollohdan boshqa niddan sharikka duo qilib o'tib ketsa daholan naro o'tga kiradi jahannamga o'tin bo'ladi alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Allohdan boshqaga sig'inayotgan mushriklar sig'inayotgan narsalar qitmir xurmo danagidagi o'rtasidagi ipni aytamiz po'stloq danagiga xurmoni yeb bo'lgandan keyin qolgan qitmir bir ip Allohdan boshqaga sig'inayotgan narsalaringlar ey mushriklar deyapti alloh taolo ular xurmo danagidagi ipni ham yaratishlikka qodir emas agar u sizlar sig'inayotgan narsalar duoilarni eshitmaydi agar eshitishsa mabodo hech qachon eshitmaydi duoilarni ijobat qilmaydi qiyomat kunida sizlar mushrik bo'lgan narsalar shirkiylardan bezor oladi ba'zilar maloikalarni sharik qilgan ba'zilar payg'ambarlarni allohga sharik qilgan ba'zilar jinlarni sharik qilgan ba'zilar solih ulug' kishilarni sharik qilgan qiyomat kuni bular bezor bo'ladi alloh subhanahu va taolo iso alayhissalomga iso alayhissalomniga ibodat qilib ketgan iso alayhissalomdan madad so'rab ollohni o'g'li deb ketgan nasorolarga alloh subhanahu va taolo iso alayhissalomni qiyomat kuni suray moydada bayon qilyaptiki siz aytdingizmi menga va onamga ollohni qo'yib ibodat qilinglar deb siz aytdingizmi ey iso deydi alloh taolo u kishi aytadilarki subhanak zotingni pok qilaman men bu narsa men uchun mumkin emas men odamlarga yakka ollohga ibodat qilinglar deb buyurgan edim meni hayotimda shu narsaga guvoh edim o'tib ketganimdan keyin o'zing bilasan men odamlar nima qilganligini bilmayman dedilar mana bu narsa avvalgi darslarimizda ko'p o'tgan alloh subhanahu va taolo maloikalarga ular xitob qiladi maloikalar bezor bo'ladi o'zi maloikalarga sig'inganlardan bezor bo'ladi solihlar bezor bo'ladi alloh subhanahu va taolo mana bu oyatdaqiyomat kunida sizlarning shirkiylarga kofir bo'ladi ya'ni ulardan bezor sizlarni shirkiylardan bezor bo'ladi deyapti alloh taolo bu shirki duo duodagi shirk Allohni sifatlardagi shirk alloh subhanahu va taolo g'aybni o'zi biladi indahu masatihul la illa hu. Allohning sifatlaridan bittasi g'aybni bilish Allohning sifatlarini kitobi sunnatda kelgan sifatlarni hammasini isbot qilamiz mana bu sifatlardan bittasi g'aybni bilish sifatidir. ollohni huzurida bir g'ayb xazinalari g'aybni faqat olloh biladi mana bu sifatda biror bir kishini xoh har qanday ulug' odam bo'lsin g'ayibni biladi deb e'tiqod qilishligi shirkdir biz avvalgi darslarimizda shuni ham aytganmizki فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا alloh subhanahu va taolo g'aybini hech kimga ko'rsatmaydi magar rasulin o'zi ixtiyor qilib tanlagan rasulga xos ba'zi bir g'ayiblarni bildirishligi mumkin rasul bo'l istisno qilinyapti ham mir rasulin bayon qilinyaptiki rasul bo'lsa ba'zi g'ayiblarni bildiradi alloh subhanahu va taolo mana biz ularni aytib o'tganmiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ba'zi oyatlar nozil bo'ldi ba'zi narsalarning xabarlarini olloh vahiy qilib bildirdi mana bu narsani bayon qildilar lekin har bir so'zlaridan men g'aybni bilmayman deb ayting deb e'lon qilishlikka alloh taolo buyurdi uchinchi katta shirklardan bittasi shirkul mahabba mahabbat shirki ya'ni alloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbatni barobarida boshqa narsaga muhabbat qilish qur'oni karimda ya'ni ba'zi odamlar borki deydi alloh taolo Allohdan boshqa shariklar qo'ygan. u shariklarni yaxshi ko'radi xuddi Allohni yaxshi ko'rgandek Demak, niyat qilib olgan deyilyapti. Bu muhabbat shirki qanday bilinadi? Muhabbat shirki Alloh subhanahu va taoloning buyrug'idaqa boshqa buyruqni ham shunday deb biladi. Allohning buyrug'iga zid buyruq. Shu zid buyruqni Allohning buyrug'iga barobar qilib ko'radi. Mana bu shirkul muhabbadir. Shirkut to'a, itoat shirki. Ma'siyat ishlarda gunoh ishlarda odamlarning so'ziga itoat qilib ketishlik. Alloh man qilgan narsa bor. Alloh bir ma'siyatdan man qildi. Boshqa odam bo'lsa buyurdi. Allohning man qilganligini qo'yib, Allohga itoat qilmasdan bu odamga itoat qilib ketishlik bu shirki to'adir. Alloh subhanahu va taolo yahudlarni va nasorolarni qur'oni karimda odamzod oddiy insonga itoat qilib ketmaydi yahudlar o'zlarining olimlarini nasorolar o'zlarining olimlarini ollohdan boshqa rab qilib olishdi ya'ni shunda adi ibn hotim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga singlisi asira bo'lib tushgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu ayolning hotimtoyni qizi ekanligi bilingandan keyin minnat qilib ozod qilib yubordilar borib adi ibn hotimga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqlarini bayon qilib targ'ib qildiki borib iymon keltirishlikka shunda adi ibn hotim kirib keldi shunda adi ibn hotimning bo'ynida but bor edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kirib keldi shunda u kishi hujralariga olib kirgan vaqtida xurmo bargidan qilingan bir visoda visoda deb uzun bizda bu to'shaklar emas birodarlar bir bir kishi o'tiradigan darajadagi to'shakchani adi ibn hotimni tagiga soldilar shunda adi ibn hotim unamasdan u kishiga tortdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qasd qilib o'tirishlikka majbur qilganlarda ham o'tirmadilarda bu adi ibn hotim bilan janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rtalarida bu visoda to'shakcha o'rtada qoldi ikkovlari yerga o'tirishdilar mana shu vaqtda shu oyatni o'qidilar ya'ni yahudlar o'zlarining olimlarini nasorolar o'zlarining olimlarini ollohdan tashqari o'zlariga rad qilib olgan degan oyatni o'qiganda adi ibn hotim aytdiki innahum lam ya'buduhum Ya Rasululloh bu kishi bularga ibodat qilishmagan edi-yu. Rad qilib olgan deganlarda bala dedilar. Yo'q, albatta ibodat qilishgan dedilar. Olimlari haromni halol qilib bersa, halolni harom qilib bersa, bular itoat qilib qabul qilishgan. Mana shu ibodatlari dedilar. Demak, itoat shirki bu. Alloh harom qilgan narsani halol desa, halol degan narsani harom desa dindan chiqadi shunga bir odam qabul qilib itoat qilib ketsa ollohni qo'yib boshqani iloh qilgan bo'ladi bu shirki toa shirki akbar olloh kechirmaydigan shirkdir bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ochiq sarak bayonidan keyin bunga tavil qilishni hech kimni haqqi yo'q birodarlar imom ahmad ibn hambal hadis to'plamlarida la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq xoliqqa itoat qilmaydigan suratda ma'budga ya'ni maxluqqa itoat bo'lmaydi ya'ni ma'budga itoat qilay desangiz ya'ni maxluqqa bir odamga ibodat bir odamga itoat qilay desangiz bu odam ollohni buyrug'iga zid ishni qilyapti zid ishga buyuryapti bunga itoat qilinmaydi kim bo'lishligidan qat'iy nazar beshinchisi shirkul hulul shunday toifalar borki alloh subhanahu va taolo ba'zi maxluqlarga hulul qiladi deydi ko'proq bu barahman toifalarda bo'ladi ya'ni olloh bir maxluqqa hulul qiladi shu maxluqqa tushadida u maxluq shaklida ko'rinadi shu u maxluqni iloh deydi yoinki bu vahdatul vujud e'tiqodida bo'ladi ollohni har bir narsaga hulul qilgan deb e'tiqod qiladi u olamdagi narsalarning xususiyatlarini hammasini inkor qiladi agar ollohni ba'zi maxluqotlarga hulul qilgan deb e'tiqod qilsa mushrik bo'ladi shirku tasarruf oltinchisi shirku tasarruf ya'ni Ba'zi kishilar borliqdagi hamma narsalarni boshqaradi deb e'tiqod qilsa, koinotdagi Alloh subhanahu va taolo boshqaradigan narsalarni odamlar boshqaradi, ba'zi kishilar shu maqomga yetib boshqaradi desa, bu shirku tasarruf, mushrik bo'ladi. Hatto bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davridagi mushriklardan ham battar bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davridagi mushriklarga xitob qilinsa, kim koinoti yerni kim boshqaradi desa Alloh boshqaradi deyishadi hozir bo'lsa shunday tasarrufga e'tiqod qilgan mushriklar borki bironta bir joyda bir buloqqa yo balandlik yoki bir qorovulata yo boshqa narsa boshqaradi deb hamma olamni boshqarishligini shu topshirib qo'ygan mana bu shirku tasarrufdir birodarlar shirkul xavf xavf shirki olloh bandasiga kifoya qiluvchi emasmi deydi alloh taolo sizni ollohdan boshqa narsalar bilan qo'rqitishadi ya'ni inson ollohni buyruqlarini qilish yo'lida faqat ollohni o'zidan qo'rqibgina qo'rqqanligidan ollohni buyruqlarini qilishligi kerak qaytargan narsalardan ollohni qaytargan deb qaytarmasa azob bor deb qo'rqib aytargan narsalardan qaytmoqligi kerak alloh subhanahu va taoloni buyrug'ini qilishlikda mustasno suratlar bor ularni biz avvalgi darslarda aytganmiz ba'zisiga ishora ham qilamiz olloh buyrug'ini bir maxluqdan qo'rqishligingiz qilmasligingizga sabab bo'lib qolmasligi kerak unda qo'rqish maxluqdan bo'lib qoladi mustasno suratlar deb aytmoqchi bo'lganimiz ammor ibn yosirni ikroh holatlari mustasnodir ba'zi bir ikroh holatlarida Ammar ibn Yosirda mana Muhammad alayhisolamni so'kishlikka majbur qilib ro'barularda otalari va onalarini o'ldirdi. Mushriklar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni so'kishmasang, seni ham o'ldiramiz degan vaqtda azob haddan tashqari bo'lganligidan u kishining kalimalari og'izlariga muhammad alayhissalomni haqida bir pastlatadigan so'zni aytib qo'yish sodir bo'ldi. ikroh holatlari bundan mustasodir birodarlar bu hozirgi shirkul xavfga kirmaydi ya'ni alloh subhanahu va taoloni buyrug'ida qilmasdan boshqa narsalarni xavfi bilan Allohni farzlarni tark qilishlik bu shirkul xavfdir birodarlar lekin bir insonning yirtqich hayvondan qo'rqishligi yoki bir tirik zolimdan ba'zi holatlarda qo'rquv qalbiga kelishligi yoki bir qorong'iliklardan qo'rqishligi bu shirkka kirmaydi bu insondagi qo'rquv g'arizasidir bu lekin bir odam shu qo'rquv sababli hali Allohning buyruqlarini tark qilishligiga sabab bo'lsa bu shirkul xavfdir bu shirkul hukm islomga zid bo'lgan hukmlarni bu islom endi hukmi hozirgi zamonga to'g'ri kelmay qoldi islomni hukmi endi bekor bo'ldi bu islomga zid bo'lgan hukmlarni qilish kerak deydigan bo'lsa shirkul hukmdir bu bu shirkdir bu yuqorida aytilingan shirklarning ba'ziga biz ishora qilib o'tdik bu shirklar sodir bo'lgan odamdan alloh subhanahu va taolo amallarni habata qiladi ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك bu endi juda qo'rqinchli oyat birodarlar sizga va sizdan ilgarilarga vahiy qilindi agar shirk amali sodir bo'lsa amalingizni habata bo'lishligida shak shubha yo'q ziyonkorlardan bo'lishligingizda shak shubha yo'q deb muhammad alayhissalomga alloh taolo shu xitobni qilyapti Alloh subhanahu va taolo shirkni hech qachon kechirmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi sallamning mana duolari Allohumma inna na'uzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu va nastaghfiruka lima la na'lam. Lima la na'lam. Imom Ahmadning rivoyatlari. Ya'ni senga biror narsani bilib turgan holatda shirk keltirib qo'yishlikdan panoh istaymiz va bilmagan narsalarimizga istig'for aytamiz deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining duolari bizga ta'lim berdilar shirkil asg'arning ba'zilariga bir to'xtalib o'tamiz shirki akbarga olib boradigan shirklar bor agarki ibodat martabasida bo'lmasa ham buni shirki asg'arni qilgan odam islom doirasidan chiqmaydi lekin gunoh kabiralar jumlasiga kiradi birinchi riyodir ya'ni birovlar ko'rishligi uchun amal qilish yoki birovlarni ovoza bo'lishligi uchun biror ishni qilishlik فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Rabbiga ro'baro' bo'lishlikni umid qilgan odam solih amal qilsin, Rabbiga ibodat qilishlikda hech bir birovni sharik qilmasin. Biror bir amalni Alloh uchun qiladi-yu, lekin shu narsani chiroyliroq qiladiki, birovlar ko'rishligi uchun, birovlar maqtashligi uchun. Mana bu shirki asg'ardir, kichkina shirkdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning mana hadis muboraklarini mana mazmunini aytgandik imom ahmad ibn hambar rivoyat qilganlar inna axvafa ma axafu alaykum ash-shirkul asghar ar-riya yaqulu يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراغون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki sizlarni ustinglarda eng tashvish qilib turgan narsam ya'ni ashoblarga xitob qilib aytyaptilar hali aytganimizdek shunday ulug' ashoblarga sizlarni ustinglarda qo'rqadigan narsamni eng qo'rqinchlisi kichkina shirkdir dedilar nima deyishganlarda riyo dedilar alloh subhana va taolo qiyomat kuni odamlarning amallari bilan mukofotlagan vaqtda boringlar dunyoda kimga riyo qilgan bo'lsanglar shularni oldiga boringlar qaranglarki ularni oldida sizlarga mukofot bormikin yo'qmikin deydi demak haqiqiy bir adolatga kim bir amalni kim uchun qilsa mukofotni undan talab qilishlik mantiqiy va adolatdir olloh uchun qilsa mukofotni ollohdan talab qilishligi odamlar uchun qilsa odamlardan talab qilishligi haqiqiy bir adolatdir ikkinchisi al hilfu ghayrillah. alloh subhanahu va taolodan boshqani nomiga qasam ichishlik bu shirkil asg'ardir kichkina shirkdir man halafa faqad ashraka. Kim Allohning nomidan boshqaga qasam ichsa, mushrik bo'ladi. Imom Ahmad ibn Hanbal rivoyatlari. Ya'ni shirki asg'ar amalni qilgan bo'ladi. Allohning nomidan boshqa nomga qasam ichishlik yaramaydi, birodarlar. Mabodo bir kishi Qur'onni nomi Qur'onga qasam ichinsa, yo'q, men Allohning nomidan boshqaga qasam ichmayman desa. Yulduzlar va hokazo boshqa narsalarga hech qaysi qasam ichishlik yaramaydi. Bu shirki asg'ardir. Mabodo shu shirki asg'ar shirki akbar bo'lib ketadiki agar qasam ichilinayotgan narsani bu zarar beradigi yolg'on qasam ichib qo'ysam menga zarar yetkazib qo'yadi deb e'tiqod qilsa unda shirk akbar bo'ladi masalan yulduzni nomiga qasam ichayotgan bo'lsa shu yulduzni nomiga qasam ichishligi shirki asg'ar lekin men yolg'on qasam ichib qo'ysam shu yulduz menga zarar yetkazadi deb e'tiqod qilsa shirk akbar bo'ladi Biz kalimalarimizda ham shuni eslab bo'lishimiz kerakki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga bir kishi mashaallohu va shi'ta deb keldi. Alloh xohlasa, siz xohlasangiz bo'ladi degan vaqtda aj'altani meni Allohga sharik qilyapsanmi dedilar. Bir kishi mashaallohu va shi'ta demasin dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Ahmad ibn Hanbal va boshqa e, muhaddis ulamolar rivoyatda keltirgan hadis sharifda la taqulu ma Allahu va sha'a fulanun walakin qulu ma Allahu summa sha'a fulan Alloh xohlasa falonchi xohlasa demanglar dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Lekin masha Allahu summa sha'a fulanun shu falonchini qo'shmoqchi bo'ladigan bo'lsa, Alloh xohlasa summa keyin degan so'zni qo'shsin dedilar. Alloh xohlasa siz xohlasangiz desa shirk bo'ladi birodarlar. Shirki asvar agar hech shu narsasiz bo'lmaydigan bo'lsa summa ya'ni keyin degan kalima qo'shilishligi kerak mana bu shuncha asg'arning riyo degan narsada juda ko'p narsani o'z ichiga oladi suma degan narsa juda ko'p narsani o'z ichiga oladi mana shu narsani ya'ni birovlar maqtashligi uchun qilingan toza olloh buyurgan amallar bular shirkdir endi Alloh man qilgan narsalar bor birodarlar hozirgi zamon shunday bir murakkab bir davr bo'ldiki odamlar shu johilligi shunaqa murakkablashdiki chor qirra emas olti qirra emas sakkiz qirra emas qirrasini sanab bo'lmaydigan bo'lib ketdi hozirgi riyo Allohning buyrug'idagi ibodatga qo'shilsa shirk bo'lyapti endi odamlarda riyo shunday on bo'ldiki Alloh man qilgan narsada ham riyo bo'lyapti Alloh o'zi man qilgan mast qiluvchi ichimlikni, ichishlikni. Mana bu narsalarni ham ham ma'siyat, ham shirk asrlar hammasi aralashib ketgan. Buni nomini hatto inson o'ylanib qoladi nima deb atashlikka. Shirkdan biz yana bir narsani aytib o'tmoqligimiz kerak. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد bu imom buxoriy imom muslimda hadis to'plamlarida keltirilgan yahud nasorolarni olloh la'nat qilsin dedilar vafotlaridan besh kun ilgari aytgan hadislarda ya'ni biron mansux deyolmaydi bu hadisni vafotlaridan besh kun ilgari aytdilar mana shu nasihatlarini payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olishgan dedilar muttafaqun alayh hadis birodarlar bu imom muslim rivoyatlarida Alloh la'nat qilsin Allohning nomidan boshqaga so'ygandi dedilar. Shirk ko'rinishlardan bittasi Allohdan boshqaga nazr qilish, Allohdan boshqaga biror bir so'yiladigan narsani so'yish va Alloh buyurgan Ka'badan boshqa joyda tavof qilishlik. Tavof faqat biz Ka'batullohni tavof qilamiz. olloh buyurdiki baytullohni tavof qilishsin dedi alloh taolo biz tavofni faqat baytullohni tavof qilamiz boshqa joyda tavof qilishlik bu shirk ko'rinishlardandir rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'proq shirk qabrlar orqali bo'lishligini bildilarda sahih hadislarda qabrdagi hali shirkning belgilari paydo bo'lib qolishligidan mumkin bo'lib qoladigan narsalardan ham qaytadilar imom muslimda rivoyatlarida naha rasululloh sollallohu alayhi alayhi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabrni mujassos ya'ni har xil bir mana hozir aytamizki har xil oqsuvoqlar qilamiz mana bunday moddalarni edi ishlatilishligidan va qabrni ustida o'tirishlikdan va qabr ustiga bino qilishlikdan qaytadilar imom muslim rivoyatlarida bu tajassus hatto ba'zi bir yog' shunday bo'yoq shunday narsalarni iste'mol qilishlikka ham shu ham kiradi degan ekanlar imom termiziyni rivoyatlarida va alayhi bir narsalarni kitobat qilib shoirbozlik qilib uni ustiga har xil narsalarni yozishlikdan hatto aytilgan ekanki bu yerda bir narsa kitobat qilinishlikdan qur'on yo she'r shunaqa narsalarni yozishlikdan ham man qilindi imom termiziy rivoyatlarida birodarlar hamma odam hozir shu narsaga e'tibor berib ketishgan ota onalarni hurmati faqat o'lgandan keyin u ham bo'lsa qabriga Bu ayni shaytonni vasvasasi. Bu ota-onaga hayotda yaxshilik qilolmaslikning alomatidir. Chunki shu bola hayotda yaxshilik qila olmaganligi uchun ota-onasiga o'lgandan keyin ham yaxshilik qila olmasligini nasib qilganidir. Chunki agar shu ustidagi sarf qilgan narsasini fuqaroi musliminga musulmonlarning kambag'aliga sarf qilsa, ota-onasiga foydasi bo'lardi Shu narsani ham nasib bo'lmasligidir, birodarlar. rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytargan narsani otasining onasini qabriga qilib qo'yishligi ham bu ham bir balodir birodarlar hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyurgan buyruqlarini ota onaga yaxshilik qilishlik kerak degan buyruqlarni hayotda ham qilolmasdan o'lib ketgandan keyin ham qilolmaslikni nasib bo'lishligidir bu qabrlarni ustida o'tirishlikdan ham man qilindi birodarlar hatto ba'zi hadislar sahihmi sahih emasmi bilmayman qabrni birodaringizni qabrini ustiga o'tirganingizdan cho'g'ni ustiga o'tirganingiz yaxshiroq deyiladi mana bunday narsalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ali roziyallohu anhuga buyurdilarki imom muslim rivoyatlari biror bir timsol shaklni qo'ymasdan izimni yo'qotib yuboring dedilar butlar hamma joyga but qo'yib yuborilgan edi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrida yakka ollohga ibodat qilishlik uchun qurilgan baytullohni ichida uch yuz oltmishta but bor edi bittasi suv oqizadigan but bittasi yomg'ir oqizadigan bittasi o'tni buti bittasi daraxtlarni buti hamma yerni bo'lib berishgan edi xuddi yunonlardagi hamma narsani bo'lib berayotgandek ular olloh subhanahu va taologa hech narsa qo'yishmagan edi faqat hamma narsani bittadan ana shu foyda ham zarar yetkazolmaydigan shakllarga topshirib qo'yishgan edi mana bu ali roziyallohu anhu deb buyuribdilarki biror bir timsolni qo'ymasdan izini yo'qoting baland qabrni qo'ymasdan tekislab qo'ying dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu buyruqlari juda katta pullar sarf qilingan butlar edi ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ali anhu de bu bir tarixiy bir narsa demadilar olloh iroda qilsa Allohning shariatiga notiq bir ish bo'ladigan bo'lsa hozirgi butun tarixda qilingan ko'p narsalar borki ularning ba'zi handasiy shakllarni e'tibor qilinadi lekin qabr musiga qilingan ular hammasi islomga ziddir birodarlar u musulmonlarning fuqarolarini musulmonlarning moliga bo'lgan narsani bir kishining qabriga bunday sarf bo'lishligi mumkin emas edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu narsani aytdilar undan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrlarni ziyoratidan avvalda man qildilar nima uchun odamlarning qalblarida tavhid o'rnamagan edi keyin qabrlarni ziyoratiga ruxsat berdilar boshqa hadislarda zurul qubur tudakkirukumul oxira. sizlarni men qabrlarni ziyoratidan man qiluvdim endi ziyorat qilaveringlar dedilar chunki endi sizlardan shirk amal sodir bo'lmaydi dedilar qabrlarga borganda shirkiy amallarni qilmaysizlar dedilar undan tashqari mana bunday shariat man qilgan narsalarni qilmaydigan darajaga chiqishdilar keyingi hadisda qabrlarni ziyorat qilinglar oxiratni esinglarga soladi dedilar birodarlar hozirgi vaqtda ba'zi bir sayilgohlarga borib hozir qilib kelayotgan narsa oxiratda esga oladimi birodarlar oxiratni esdan chiqaradi borib o'yin kulgi uyda yemagan ziyofatlar bu yerda buncha ovqatlarni yeb buncha pardoshlar bilan borilgan o'yin kulgi bilan bo'lgan joyda oxirat esdan chiqadi birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabrlarni ziyorat qilishga buyurdilar oxiratni esga olishligimiz uchun ana shuning uchun ham biz mana bu biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'llanmalarini tushunmoqligimiz kerak bizni islom dushmanlari qabrlarni ko'rganda oxiratni esdan chiqarib yuboradigan qilib tashlanishlik bilan butun biz oxiratni o'ylamasdan yana tug'yon xalqlarga zulm qilish xalqlarga qarshi islomni hukmlarini qilmasdan butun xalqlarga zulm qilishlikni yana davom ettiraveramiz inson qabrni oldiga borganda o'zining tengdoshlarini ishlayotganligini bilsa o'zi ham shu yerga kelishligini bilsa qilayotgan zulmlaridan o'zini tiyishlikka sabab bo'ladi lekin bu narsa uni ifodalamaydi hozirgi vaqtda shuning uchun biz mana bu joyda o'zimiz nima qilayotganligimizni ham bilib olaylik shu o'rinda gapirilib o'tilgan o'rinda islomdan chiqaruvchi narsalarning ba'zilarini eslab o'tmoqchiman musulmon kishi ba'zi islomga zid bo'lgan narsalarni qilishlik bilan islomdan chiqib qoladi shulardan ba'zilarini to'xtalib o'tam. birinchi ollohni ibodatidagi shirk mana aytib o'tyapmiz alloh subhanahu va taolo sharik qilinishligini kechirmaydi shirk amal qilgan kishi aytib o'tganimizdek jahannamga abadiy o'tin bo'ladi إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ikkinchisi o'zi bilan ollohni o'rtasida vosita qilsa duo qiladigan va tavakkul qiladigan yordam so'raydigan vosita qilsa ya'ni duo qilib vosita yordam so'raydigan vositalar qilsa mushrik bo'ladi alloh subhanahu va taolo mushriklarning uzrlarini bayon qilibbiz ibodat qilayotgan narsalarni ollohga ibodat qilmaymiz ollohga bizni yetkazadigan vosita deb ibodat qilamiz deganliklari uchun mushrik bo'lishdi uchinchisi mushrikni kofir deyolmasa yoki kufrda shak qilsa ham kufr bo'ladi birodarlar alloh subhanahu va taolo mushriklar jahannamning abadiy o'tini deb turibdi mushriklar abadiy jahannamda qoldi deb turibdi mana bunda biz shak shubha qilmasligimiz kerak to'rtinchi muhammad alayhissalomni yo'li ya'ni muhammad alayhissalomni yo'lidan boshqa yo'l payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'lidan komilroq deb e'tiqod qilib qo'ysa bu muhammad alayhissalomni olib kelgan yo'lidan komil yo'l yo'q bu kishi olib kelgan yo'l komil yo'l bu yo'l haqiqiy yo'l bundan boshqa yo'llar hammasi dalolat deb bilolishlik kerak agar muhammad alayhissalomni yo'lidan boshqa yo'l boshqa yo'ldan komilroq ya'ni muhammad alayhissalomni yo'lidan boshqa yo'llar muhammad alayhissalomni yo'lidan komilroq desa so'zda bir adashib ketgan bo'lsak to'g'irlab qo'ydinglar. ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam islom yo'lini olib keldilar islom yo'li komil yo'l bu yo'ldan boshqa yo'l komil bo'lishligi mumkin emas beshinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lni yomon ko'rsa o'zi qiladiyu lekin yomon ko'radi yomon ko'rish yoinki yomon ko'rishlik alohidaki Alloh tushirgan narsani bular ko'rishdi-da. muhammad alayhissalom qaysi yo'lni olib keldi Alloh tomonidan bo'lgan yo'lni olib keldilar mana shu yo'lni karih ko'rishganligi uchun Alloh amallarni habata qildi deyapti oltinchisi rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lda yo aytgan savobni yoki o'sha aytgan azobni masxara qilsa كن أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله sizlar iymonlilar avval iymon dedinglar kofir bo'ldinglar shu masxaranglar bilan uzr aytmanglar deyapti alloh taolo kofir bo'lganliginglarda shak shubha yo'q deb qadi kafartum ba'da iymanikum deyapti yettinchisi sehr sehr jumlasidan zo'r sorf deb sovutmani aytamiz ach deb isitmani aytamiz kim shu narsani qilsa sehr bu isitma va sovutmalar ham sehr jumlasidandir bu narsa kufrdir وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر sakkizinchisi musulmonga zarar musulmonning zarariga mushrikka yordam berishlik birodarlar musulmonga zarar qiladigan ish mushrikka foyda qiladigan ish mana shu yordam berishlik kufrdir bu to'qqizinchisi ba'zi odamlarga muhammad alayhissalomning shariatini qilmasa bo'laveradi bir u maqomga yetganda muhammad alayhissalomni shariatini qilmasa bo'laveradi deb e'tiqod qilsa kufrdir bu eng komil zotlar sahobalardir shular hammalari muhammad alayhissalomning buyruqlaridan zarracha chiqishmadilar ulardan hech kim uni bo'lolmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning olib kelgan yo'lidan chiqishlik ba'zi kamol topgan deb o'zlarini tili bilan aytgan kishilarga mumkin desa kufrdir bu mana bu narsalar biz esimizda bo'lishligi zarur bo'lgan masalalardir ba'zi bir kishilar bir savollarga ham bir bo'lsin deb vaqtni ho'p mayli burada bir kishi savol qildilarki bir hadisni keltirib sahih hadislardan ekan bu shuni ma'nosini sharhlab bersangiz debdi إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم shu hadisni sharhlab bering debdilar bu yerda bu hadisni biz bilan birga tushunmoqligimiz kerak bu hadisni aytgan ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamda aytgan ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam alloh taolo sizlarni jasadinglar suratinglarga qaramaydi lekin qalbinglarga qaraydi bu hadis sahih hadis bizni jismimiz qaddi qomatimiz kelishgan bo'lsa bari qaddi qomati kelishganlar jannatga kirib qaddi qomati kelishmaganlar jannatga kirmaydi degani emas ya'ni shu ma'noda tushunaylik suratinglarga qaramaydi ya'ni surati chiroylilar jannatga kirib surati xunuklar jannatga kirmaydi emas mana shu ma'noda tushunaylik lekin qalbinglarga qaraydi shunaqa qaddi qomati kelishgan suratlari chiroylilar borki jahannamda o'tini shunday ko'rinishda biz ularni ko'rinishi xunuk demaymiz alloh subhanava taolo shu shaklda yaratgan uni lekin odamlar urfida bo'lgan chiroyli yoyinki xunuk degan istiloh bilan gapiramiz. Jasadlari kichkina yoyinki jasadlarni ko'rinishlari go'zalmas bo'lgan odamlar borki hayotda ular ahli jannatda. Abdulloh ibn Mas'udni shakllarini ba'zilar rivoyat qilishadilarki, rivoyatlar sahih bo'lsa, jasadlari juda kichkina bo'lgan deyishadilar lekin birinchi marta makkaning mushriklariga qur'onni eshittirgan shu zot bo'ldilar jasadi quvvatli bo'lgan kishilarning quvvati qur'onni birinchi olmadi u kishini abdulloh masudning iymoni qalbida shunday iymon bor ediki birinchi marta jur'at qilib qur'onni eshittira oladi kabani oldida hatto bir daraxtga chiqqanlarida boldirlari judayam ingichkalikdan bir kulimsirab qo'yishgan ekan shunda aytgan ekanlarki ollohni mezonida og'ir turadi degan ekanlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunga o'xshagan bu hadisni biz shunday tushunaylik bu hadisda biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini buzsak bo'ladi deganga hujjat qo'ymasligimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi fe'llari borki buyurganlar ba'zi fe'llari borki qilganlar buyurmaganlar masalan misvatga buyurganlar bir odam aytolmaydiki shu yerda men misvokni tutmasam bo'laveradi dilim niyatim yaxshi men dilimizga qaraydi deb misvok tutmaslikka uzr qilolmaydi bu hadisni chunki misvok sunnati muakkada agar ummatimga qiyin bo'lmaganda men misvoqqa buyurardim dedilar ya'ni farz amalga aylanardi ummatim qiynalib qolishligi mumkin deb buyurmadim dedilar demak sunnati muakkada bo'lib qoldi shunga o'xshagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'p amallari borki buyurganlar ba'zi vaqtda targ'ib qilganlar bu narsalarni qilmasdan yurib dilim dilimga qaraydi dilimda niyatim yaxshi deyishlikka uzr aytolmaydi chunki bu yerda vaid ham aytganlarkikim kim bir toifaga o'zini o'xshatsa shunga rag'bat qilib o'xshatsa shulardan hisob bo'ladi deganlar mana bu vaid ham bor shuning uchun biz bu hadisni har taraflama umumiy holatda tushunishimiz kerak ilm beshikdan qabrgacha degan hadislar sahihmi sahih emasmi men bilmayman lekin o'rtada mutadovil bo'lib yuradi va lekin ilmga targ'ib qilingan tamom ilmga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam targ'ib qiluvchi hadislar juda ko'p aytganlarki odamlarga yaxshilikni ta'lim beruvchi kishiga hatto butun dengizu daryolarning ostidagi baliqlar ham istig'for aytadi qon oqsa tahorat sinadimi sinmaydimi deb so'rabdi bir kishi qon oqsa tahorat abu hanifa rahimaullohni e'tiqodlarida sinadi oqsa imom shofiy rahimaullohni fikrlarida sinmaydi bu ishtihodiy masala chunki qonni ba'zi ba'zi g'azotlarda qonlarni baylashib namoz o'qishganlar degan narsani imom shofiy rahmaulloh hujjat qiladilar lekin e, imom abu hanifa hujjat qiladilarki dam qon bu narsani harom qilgan alloh taolo deb qon mutlaq kelyapti bu yerda deb bu narsani haromligini bayon qilganlar shuning uchun qon oqqanda tahorat qilish qilmaslik ishtihodiy masaladir bu yerda bir kishi o'zi bir savol qilibdiki mana tarix kitoblarida shunday darslardan bilyapmizki bir kishi sababli bir necha qishloq va shaharlar namozga kirib da'vatidan ta'sirlangan ekan hozirgi kunda esa musulmonlar bu hech namozga olib kirishlikni eplolmayapmiz buni nima deb tushunishimiz kerak deb so'rabdilar da'vat shu bilamizki biz musulmonlarni agar hayotimizda hammasini da'vat qilib musulmonlarni islomga olib kirdik desak xato qilamiz biz odamlarni musulmonlarni da'vat qildik olloh hidoyat qildi deymiz shunda islomiy tasavvur bo'ladi tushunarlimi biz bunda shunday payg'ambarlar borki bitta ummati yo'q payg'ambarlar bor payg'ambarlar da'vatda biror bir sustlik qilishganlari yo'q u da'vat bizning vazifamiz hidoyat alloh subhanahu va taoloning bu bergan ne'matidir hidoyat hidoyatga qalb tashna bo'lishligi bilan Alloh tarafidan marhamat keladi lekin u sizni da'vatingizni ta'siri bo'lishligi bo'lmasligi Allohning izidir lekin siz biror ming odamni yo'lga kirishligiga sabab bo'lganingizdagi ajr bilan biror odamni yo'lga kirmay qolsa sizni da'vatingiz sabab bilan sizni ajringiz kamaylaydi shunday e'tiqodda bo'lishimiz kerak agar kim hidoyat meni ulushim deb da'vo qilsa xato qilgan bo'ladi o'zini yaqin yaxshi ko'rganlarni yo'lga solsin mana bu narsa hamma o'zini yaxshi ko'rgan odamini olim qilib yaxshi yo'lga solgan bo'lardi bizni vazifamiz aytamizki da'vat qilish bu degan so'z odamlarni hidoyatiga beparvo bo'lsin degan emas biz hayotimiz bo'yicha da'vat qilamiz odamlar hidoyat topishsa olloh tarafidan allohga hamd aytamiz biz bun bilan ajrlanamiz shirk haqida biz aytdik hozirgi bu savolga shirk amalini qilgan odamni biz mushrik deyishlikda shak shubha qilmaymiz mushrik bo'lgandan keyin biz uni aniq shirk amali sodir bo'lgandan keyin biz unga iqtido qilmaymiz ekan shuni bilishimiz kerak bir ikkinchidan mana shu shirk amalini sodir bo'lganligini ko'rgandan keyin hujjat barpo bo'ladi shu kishiga ya'ni hujjat barpo bo'ladiki bu narsa bu odam mushrik bo'ldi iqtido qilmadi tushuntirsin shu narsani shirk ekanligini shirk ekanligini tushuntirishlik bilan tushunib darrov o'zini o'nglasa alloh subhanahu va taolo amalini habata qilmaydi avvalgi darslarimizda buni aytib o'tganmiz alloh subhanahu va taolo hammamizni shirk amallardan alloh o'zi saqlasin biz mana shu darsni ko'p qildik birodarlar xutbalarda ham ko'p qildik lekin shu narsani ko'p qilinayotganligi baribir bizni xalqimizga nisbatan ozdir bu mana bu narsa bu mizojiy masala emas birodarlar iymon va kufr masalasi bular bu yo u tarafga yo bu tarafga o'tib qolmaydigan masala yo jannat yo jahannamni o'tini o'rtada boshqa masala yo'q birodarlar shuning uchun bu masalani ko'p esga olib hayotni mana shu har bir daqiqasini tekshirib olishimiz kerak. Ashirku aqsar min dabibun nabli fi zulmatil layli ala safatin sawda. Ya'ni qora silliq toshning ustida kechaning zulmatida oydinida emas, zulmatida ketayotgan qora kumisqaning yurishidan ham shirk maxfiyroq deganlar. Shuning uchun bilmay qolasiz. Har bir hayotingizni tekshirsangiz, ko'p narsalar shirkka bulg'anib ketgan. Shuning uchun biz duolarimiz ijobat qilmayapti, birodarlar. alloh subhanahu va taolo shirkdan saqlasin ahli tavhidlardan qilsin alloh subhanahu va taolo o'tgan vaqtdagi xatolarimizni alloh o'zi kechirsin sallallohu taolo ala xayri xalqihi muhammad va alihi va ashabihi ajmain alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davomli qilsin qazo sahobadan o'qib berishlikka sal fursat bo'lgani uchun bu safar tark qilamiz